Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu. Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta, tão grande quanto teu coração, só o tamanho do teu coração. MC <laughs> Miscelandiariamente. delícia, vem gostosa. Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa. Libera, joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Tipo assim, o sapato de cristal. Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. Tipo assim, derelho, o sapato de cristal. Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. Vem delícia, vem gostosa. Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa. Libera o Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Julieta, Julieta, eu não sou seu Romeu, mas tome aqui o meu. Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta, tão grande quanto teu coração, só o tamanho do teu coração. MC <laughs> Miscelandiariamente. delícia, vem gostosa. Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca. Tipo assim, o sapato de cristal. Encaixar, encaixar, a bunda no Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. É tipo Cinderela, o sapato de cristal. Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. Encaixar, encaixar, encaixa a bunda no pau. Vem delícia, vem gostosa. Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa. Libera o Joga, joga, joga, joga nos maloca. Agora joga, joga, joga, joga nos maloca joga, joga, joga, joga nos maloca agora. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga nos maloca agora. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca agora. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca agora. Joga, joga, joga, joga nos maloca. Joga, joga, joga, joga nos maloca agora. Joga, joga, joga, joga, joga. Jogo, jogo, Julieta, jogo. essa é só mais uma canção para ti, Julieta. E enquanto você estiver lendo o último comentário desta canção, eu estarei lançando outra, porque eu sou MC Landiariamente. <laughs>